Igan ostegunian, laboaiak DDPP Departamentuko Populazionen Zaintza Organismoko Lantern anderarekin juntatu dia. Hazlek tuberkulozaen protokola zorotzai beste elkibide bat edieiteko sedia zien. Jabarnen prefetak eta beste ordezkaiek egin geralditik aitzenatzeik espeitzen. Azkenian, oskea, doidoia behibatez emendatu die hotx profilaxia izeneko testan hogei behi beno gutiagoko salduetan oai arte bi positibo elkitzen bazien, oai oskea hiu behitan da. Hotx hiu positibo elkitzen badia hogei behiak ehoko lutukie. Eta saldo handiagoetan halaber, maitetiko ipean jarbeko hazlien ahabea. Hogei eta hitun hogei artin ditutzun behiak, hiuetik lau positibo eta pasatu dira, Hito nogoi eta ihunen hartzin, lauetik bostetan igan dira, eta nahi du erran, guk beti bat dugula, da moklez ezpata hori duian gainen. Azkenian prefetak hitzeman bazien hiltze horokorik ez ez da egia gaiten aldugu, ebe prefet ere, trebeki uh, maniatu gituela, eh? Hatik, urratx baikor gija ikusten ahalda, basa ehizek badutie eitarzunak hedatzen hoien kuntre aitzea, naiz eta neurriak beant jiten dien. Fono salbaza eta nahi duen hartu hori, formakuntzak eta horro ezagetituzte orain, mena guk atxamaiten dugu amini bat, mena anitz behar mikor dela sartzeko holako gauzak bidean, zenta bat bada bizpala urte tuberkulosa ibiltzen dela hemen eta ez gira sekolan izan abisatu eta eta orain uh, bat batean ezartzen dute uh, neuri ahondiak. Dena den hazlek argidie. die, positibo ez dien kabaliak etxen begiatu nahi dutiela. Egukitzean lauaiek sosartziak blokatu egudutie eta sahalak ezin partiaziz haidia.